And it goes a little something like this. Good point. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci, dobrodošli na NX i Web Radio podcasta u još jednu, nadamo se, zanimljivu, interesantnu E, epizodu serijala Mobility gdje pričamo o korisnim auto savjetima. Moram da priznam da za početak februara mi nije bilo nešto toliko praktičnih i zanimljivih savjeta, tako da smo izabrali svega tri, odnosno dva savjeta i jedno novo istraživanje. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. tiče istraživanja koje je sprovedeno širom Europe, pokazalo je ko su najodgovorniji evropski vozači. Najodgovorniji evropski vozači su šveđani. Italijani su definitivno najopasniji, a Grci najnepristojniji. Pokazalo je istraživanje koje je objavila francuska firma za održavanje autoputeva. Prema internet anketi, koju je na 10.000 evropljana sproveo institut Ipsos, njih 31% misli da su italijani najopasniji vozači. Dok to za svoje su narodnike, odnosno francuze, misli čak 58% italijan. Grci su na drugom mestu iza italijana, jer ih neodgovornim vozačima smatra 20% ispitanika, a više od polovine njih, čak 56%, priznalo je da se za volanom nepristojno ponaša gotovo svakodnevno. Najčešće u pitanju vređenje drugih vozača. U tome prednjače Grci, kojih je čak 74% priznalo da se tako ponaša. Šveđane je najodgovornijim vozačima proglasilo najviše ispitanika, njih 37%, a slede ih Nemci, Britanci i Holandžani. Istraživanje je bilo obuhvaćeno 10 evropskih zemalja, Belgija, Francuska, Grčka, Italija, Holandija, Nemačka, Poljska, Španija, Švedska i Velika Britanija. Prelazimo na našu sljedeću vest, odnosno savete, u stvari više će biti da je vest, a to je, s obzirom da je već krenulo 2015. godina, šta nas sve čeka što se tiče zakona koji će biti promijenjeni, a vozaču u ovoj godini, ukoliko sve najavljene izmjene budu usvojene, čekaju znatno oštrije kazne, a promjene se najviše odnose na mlade i neiskusne vozače. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo saobraćaja u isto vrijeme pripremaju niz izmjena zakona o saobraćaju koji bi uskoro trebalo da se nađe u proceduri za usvajanje. Prva i možda najvažnija predložena izmjena, na koju definitivno insistira i ministar policije, a to je da vozači do 21 godine ne smeju da voze od 23 sata pa do 6 sati ujutru. Zabrana će se odnositi i na nove vozače, odnosno na sve u prve dve godine vožnje. Ovo je jedna od onih odluka na osnovu statistike koja pokazuje da se najveći broj saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju mladi dešava u periodu od 5 do 6 ujutru. Osim kontrola saobraćajne policije koje su pojačane, pogotovo vikendom, neophodno je i poštiti zakonske mere kako bi se sačuvali životi. MUP će tražiti i da se smanji dozvoljena količina alkohola na 0,2 promila umjesto sadašnjih 0,3 ali i da se oduzima vozilo onima koji voze bez vozačke dozvole ili sa više od 2 promila alkohola. Policija također insistira i na tome da se poštuje deo zakona koji se odnosi na prevoz dece, ali i da probna vozačka dozvola kojom su vozači znatno ograničeni produži na dve godine. Sa probnom vozačkom dozvolom prema predlogu vozač može da napravi najviše 9 kaznenih poena, nakon čega će trajno izgubiti dozvolu i morat će opet ide na obuku i polaganje. To znači da oni u odnosu na starije vozače, koji na ponovno polaganje idu sa 18 kaznenih poena, smeju da naprave upola manje grešaka. Neiskusni vozači predstavljaju ugroženu kategoriju, osim što mogu da dovedu sebe u opasnost, oni neiskustvom mogu da ugroze i ostale učesnike u saobraćaju. Tako da je dobra ideja da se ograniči i tip vozila za mlade, jer je izuzetno opasno kada neiskusan vozač sedne u automobil sa sportskim karakteristikama. Ministarstvo saobraćaja također ima gotovo identične predloge, za poštravanje zakona, osim što oni predlažu da vozači do 21 godinu ne mogu da voze automobile jače od 76 konjskih snaga. Vidjet ćemo naravno kako će se to dalje e, odvijati i pratit ćemo u narednom vremenskom periodu vesti i naravno obaveštavat ćemo vas. I prelazimo na naš posljednji savjet, ali također veoma bitan, odnosno kolekciju savjeta, a to je kako uštediti na potrošnji goriva. Poslednji godina na domaćem, ali i na svetskom tržištu automobila sve su traženija vozila koja troše što manje goriva. Od električnih preko hibridnih automobila pa sve do štedljivih benzinaca i dizelaša. Ekonomična vožnja je definitivno imperativna. Pored ozbiljnog razmatranja o tome koliko troši vaš željeni automobil, pri samoj kupovini važno je naravno znati i da potrošnja goriva zavisi od pojedinih stavki na koje vi možete svakodnevno da utičete. A to su naravno način, odnosno stil same vožnje, kao i održavanje važnih delova vozila. Prvi savjet bez naglih ubrzanja i kočenja. Na prvom mestu trudite se da izbjegavate naglu agresivnu vožnju jer se tako troši više goriva. To podrazumeva da se ne kreće naglo sa stisnutom papučitom gasa do kraja, dostižući veliki broj obrtaja. Najbolje je da koristite onoliko gasa koliko vam je potrebno da dostignete potrebnu brzinu u tom trenutku. Također naglim kočenjem se dosta troši, zato se trudite da pratite šta se dešava oko vas u saobraćaju kako biste na vreme videli razlog za naglo zaustavljanje. Ako primetite kolonu ispred vas, prepreku na putu ili možda semafor. Ovi savjeti su naravno također veoma važni u gradskoj vožnji jer kao što je poznato motor tada troši najviše goriva, a stalna zaustavljanja i kretanja su definitivno neispešna. Savjet broj 2 vozite u pravoj brzini. Vožnja u nižem stepenu prenosa nego što je potrebno troši više nego vožnja u višem. To naravno ne znači da na hiljadu obrtaja prebacite u treću, ali ne znači da ne stisnete gas tako da menjate brzinu tek na 3000 obrtaja. Koliko god da su vam takva vožnja prija, na primjer. Trudite se da po koji pretpostavljamo da imate za vaš motor prebacujete što pre u viši stepen prenosa. Nemojte ostaviti auto da se muči u većoj brzini na uzbrdicama i prilikom preticanja. Tako se također povećava potrošnja goriva. Na autoputu je važno da znate da se potrošnja znatno povećava ukoliko vozite brzinom većom od 120 km na čas. Ali i vodite računa da se prilikom vožnje ne prelazi 3000 obrtaja, što prvenstveno zavisi od samog automobila, odnosno da li ima 5 ili 6 brzine. Savet broj 3, kao što smo već u našim prethodnim emisijama isticali, važan je pritisak u gumama. Vožnja sa nedovoljno naduvanim gumama povećava potrošnju goriva. Zato redovno proveravajte da vam se nije neka guma ispumpala. Povremeno proverite pritisak kod vulkanizera ili na pumpi dok sipate gorivo. Važno je i da vam gume nisu previše na jer onda gube elastičnost i zato nemojte da mnogo eksperimentišete sa tim. Savet broj 4. Redovan servis također štedi gorivo, verovali ili ne. U zavisnosti od upustva za vaš automobil redovno menjajte ulje i filtere, to je jedan dobar razlog da motor radi efikasnije, samim tim potrošnje će biti manje. Redovnim servisiranjem motor će biti i 50% efikasniji i štedljiviji od motora koji se naravno ne održava redovno. Klima, savjet broj 5, klima u kolima je veliki potrošač. Ova stavka nije toliko značajna za novija vozila, dok je kod starijih motora druga priča. Kada je upaljena klima, u kolima troši se i do 10% više goriva. Kao što ste već do sada sigurno osjetili ukoliko ste koristili to. Motor teže ubrzava, pa mu je naravno potrebno više snage da dostigne određenu brzinu. Dakle, u starijim vozilima izbjegavajte klimu koliko god je to moguće. I posljednji savjet za danas koji smo vam pripremili. Ispravna mehanika znači manje izdataka za gorivo. Ukoliko su ispravni kvačelo kočnica i izduvni sistem, pored sigurne vožnje bit će efikasnija i što se tiče potrošnje goriva. Također važno je da se pri svakom zustavljanju vozila isključe električni uređaji kako se oni pri paljenju automobila ne bi automatski palili i opterećivali motor. I naravno najefikasniji način, e, način smanjenja goriva je svakako smanjenje vremena koje provodite u kolima, jel? Logično. A to znači da ukoliko se povremeno odlučite i za šetnju, ostvarit ćete i uštedu, a naravno doprinoćete i svom zdravlju, što je također jako važnje. Vožnja definitivno u centralnim gradskim zonama može da bude veoma stresna, podrazumeva i veliku potrošnju, zato se možda e, bolje u određenim slučajima odlučite ili za prevoz ili ako vremenske prilike dozvoljavaju da prošetate. I to bi bilo generalno to za ovu emisiju što smo vam pripremili. Nadam se da, iako je bila kraća emisija, da su vam ovi savjeti i ove vesti bile korisne kao i svaki put. Trudimo se. Vi svakako pišite nxsradio.jahu.com i naravno posjetite naš sajt nxsradio.com Moje ime je Nenad, hvala što ste bili sa nama i u ovoj epizodi Mobility-a. Do nekog sljedećeg slušanja budite mi dobro. Veliki pozdrav i čao! NXS Podcast.